Ні, вона туди не поїде. Ми давно вже були в ресторані. Людмила Георгіївна казала і казала мені про свій дім, про те, що пам'ять не відпускає її, і от не знати, навіщо приїхала та ще й з чоловіком. Потім говорила про Свіссер, швейцарську авіакомпанію, що благословляє літаки на прямий політ до нашого міста, з міста Цюріха говорила про якихось корів, а тоді таки заплакала гірко й нестримно. І ми повільно рушили до витоків, до Василя, до Василя, який крізь світову війну приходив до неї, перший і, певно, найголовніший її мужчина. Він приходив до хати, де були на постої двоє німців але ті не чули нічого, чи, може, не цікавились, під чиїми ногами репить біля хати сніг. Двоє небалакучих німців. Одного німця звали Курт Геєрмарнер, іншого Франц Вокерат. Вони ніколи не називали Людмилі своїх імен. Вона взнала їх випадково, якось побачивши листи своїх квартирантів, полишені на столі. Два листи надійшли з Кельна на ім'я Франца Вокерата. Конверти були фірмові, красиві, з емблемою готелю Зенефельдер, що знаходився на Шілерштрасе 108. Третій лист призначався для курта Геєр-Марнера, і зворотну адресу на ньому важко було вчитати. Досі дивуюсь, чому запам'яталися мені та адреса і назви готелю. А може, я вигадала їх. Хоча навряд чи я могла тоді вигадувати складні назви, адреси, імена. Німці не заважали мені зустрічатися з Василем. Хай би всі вони були безіменними, аби лиш не заважали. Не заважали. Я не вірила, та вже навіть ладна була повірити, що вони не хочуть нічого знати про те, хто і коли ходить до української дівки яка ночує в одній з ними хаті. Але все раптом скінчилося. Пам'ятаю все достеменно. Василева Куфайка висіла на гвіздочку біля дверей. Він сказав, що там у нього пістолет у кишені. Ми вже навіть не замикалися. Гарно було нам тієї зими, хоч навколо палахкотів цілий світ. Василь від мене повертався до свого загону їм було доручено за кілька днів піти на з'єднання з діючою армією. Партизани готувалися до прориву. І, може, Василь був у мене востаннє, бо великий бій чекав на загін імені Щорса. Василь тоді й справді востаннє був у мене. Я сказала йому, що Андрій Поліщук нахвалявся повбивати моїх квартирантів. І той несподівано серйозно мене вислухав. Той може, сказав Василь. Андрій людина нестримна, ледве погоджується в селі жити. Таки вб'є, втече до лісу, а з тебе голову знімуть. Ходімо в загін. Та я не схотіла. Так шкода мені стало батьківської хати. Невдовзі воно й трапилось прийшла моя чорна, така довга і чорна ніч. Прокинулася я від автоматної черги. Василь на плечі в мене спав, навіть не здригнувся. Німці пиячили з вечора. Часом з ними таке траплялося. Хоч треба сказати, що гостей моїх квартиранти не запрошували, а випивали вдвох. Перше, що я подумала, п'яна варта їхня стріляє. Потім почули, як дзвонить бите скло, падаючи на підлогу в сусідній кімнаті. За дверима пробігли, хтось зачепив одвірок і вилеявся по німецькому. Ще здалося. Почула я тупіт копит обмерзлу землю. Поштовхом, сівши на ліжку, прокинувся Василь. Не знаю, можливо, я щось вигадую, бо могло же не бути тупоту копит. Коні були тільки в німців а німці не гарцювали ночами. Та все це не мало значення.